Buenas tardes a todos y a todas las argentinas que están mirando desde sus casas. Hoy es una tarde muy especial porque vamos a saber quiénes son los ganadores de los premios a la música urbana. Hay muchísima expectativa, nos están llegando mensajes de todo el país. ¿Vos de dónde nos estás mirando? Escribinos con el hashtag música urbana que lo estamos leyendo, ¿eh? Ya están llegando los invitados ¿eh? La presión en barrio corriendo. Grita dentro del party aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche sonando los coches, la mata encendía. Ah, pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Ah, antes no atendían el cool, ahora están ofrecen pool. M en el party. Te hago trueno, tiene Mari. Prendo ese necesario. Oh, talento de Barry. Oh, me siento el daddy. Vamos por la boca de safari. Ya que sabemos que solo vas al barrio por Capi. Y yo tengo al barrio. Ready para darle. Ah, yo le traje reggaetón ya de antes. A los viejas escuelas, baby, como te calde. Siento Roman me la boca viene a buscarme, bye. Te reúno, dímelo. Salimos de noche. vamos pa' la clan de Tú tranquila, no te va a pasar ninguna si andas con los Ando con el TRU, terremoto paso Q. TR1 a los mejores jugadores del club. Big One, Tartul, Dorado y Azul. Se escaparon estos fucking animales del sur. Y, paso hater que a la gita. como te haciendo la Estamos soltando. hasta el otro día. Ah, casa está Argentina, mamá. Ese godía con el tren, no, En la que